خب، بسم الله الرحمن الرحیم الاختصاص موضوع امروز ما اختصاص هست الامثله نحن الشبانه نجل آراء المجربین ببینید بنیم امثله رو کلا بخونیم نحن الطلبته شعارنا الجد الجد یا الجد الجد بله نحن البته میشه که اینجوری هم معنیش کنیم ما طلبه ها شعارمون اینه که پدر بزرگمون <laughs> مشکلی دیگه نمیاد بریم نحن بن العربی نغیث الملهوفه ان معشر المصریین نکرم الضیفه اینا اختصاص بودن بعدا در قواعد میگه علي أيها المقدام يعول اعف عنا أيتها الفئة النادمة اتبعوني أيها المرشد تفوزوا القواعد المنصوب على الاختصاص منصوب بر اختصاص اسم ظاهر اسم چی هست؟ ظاهری است معرف به ال معرفه به هست مانند الشبان و الطلبه او بالاضافه یا به وسیله مضاف بودن مانند بن العرب و معشر المصریین يذكر بعد ضمیر المتكلم غالبا ذكر میشه این منصوب به اختصاص بعد الزمیر متکلم غالبا مانند نحنو الشبانه نحن الطلبته نحن بن العرب انا معشر المسجد لبیان المقصود منه تا بیان کنه مقصود از زمیر رو تا بیان کنه مقصود از کی رو موقع گفت نحنو ما ما کی خب چه گروهی رو بیان کنه بعدا با کلمه شبانه ذکرش کرد منظور از ما کی؟ جوانان ما طلبه ها ما تاجیک ها ما عرب ها ما ایرانی ها ما بلوچ ها بعد میاد اختصاص میده که این نحنو منظورش کیه و هو منصوب به فعل محذوف وجوبا منصوب هست با فعلی که وجوبا حذف هست تقدیر اون فعل چیه اخصو تقدیر اون فعل چیه پس اینجا ترکیب میکنیم نحنو مبتدا هست الشبانه مفعول هست برای اخصو اخصوی که حصف هست مفعول هست برای فعلی که وجوبا حذفه و اون تقدیرش چه هست اخصو هست بله این خودش یک جمله هست بعدش اخصو شبانه جمله فعلی هست نحن نجلو آراء المجربين خبر اون نحن میشه نجلو آراء المجربين نجلو فعل مضارع مرفوع با ضمه نحن فاعلش مستتر وجوبا آراء مفعول به المجربين اه، مضاف اليه اه، نحن الطلبة شعارنا الجد نحن مبتدا اه، گفته بود ما بعدا مشخص کرد اخص الطلبه ما طلبه ها ما بله از طلبته مفعول بهی فعل محذوف این جمله این که در جمله معترضیه هست اعراب مستقل داره شعارنا نجلو فائلشو میگی؟ نه فائل ندار نجلو فعل معلومه بله اجلو نجلو متكلمه مع الغير فاعلش نحن مستتر وجوبا بله مجهول نجلو میشه نجلو یعنی ما اهمیت داده میشویم شکوه داده می شویم جلالت دادن اجلال دادن نجلو پس چی میاری؟ خب متکلم نون داره یا یزربو مجهولش میشه یزربو نه بابا این مزاره بند خدا بیایید بیایید پس الطلبته این در این مثال چه هست؟ اختصاص منصوب بر اختصاص بودن نحن بنی العرب بنی منصوب هست العربی که خب مضاف الیه بنی چرا منصوب هست؟ بله منصوب بر اختصاص بودن معشره همچنین بیایید در مقصدش اینه که گاهی موقع یه زمیر رو میگه بعدم یه کلمه ای میاره میخواد یاد بده که این چرا منصوبه میگه منصوبه به خاطر چی؟ اختصاص بودن مثلا تو یک جایی میگی مثلا ما درس و دوست داریم میخوای همین منظور تو از ما مشخص کنی ما کی؟ ما طلبه ها ما نمیدونم بازاری ها ما تاجیک ها ما بلوچ ها این ما تو مشخص کنی خاصش کنی اختصاصش بدی بله مشکل نداره پس ما موقعی که میگیم نحنو ما تو برای اینکه بیا این نحنو رو اختصاص بدی ای رو ذکر میکنی بعدش این منصوب میشه این اعرابش چیه اعراب اینو داره بهت یاد میده نحن معشر الانبیائی لا نورن مثلا اینجوری ها بله بله نه خب میخواد بگه در اختصاص منصوبه چرا منصوبه چون فعلش حسفه فعلش اخصوب خودش گفت قاعده دویست و سی و همه کتاب بیایید قد یکون الاختصاص بی ایوها و ایتوها گاهی موقع اختصاص با ایوها و ایتوها میشه مانند امثله گروه دوم علی ایوها المقدامو یعولو أعف أن أيتها الفئة النادمة اتبعوني أيها المرشد تفوزوا خاب قد يكون الاختصاص بأيها أو أيتها متلوتين بنعت بيجي بعد از ایوها کلمه كنعت نعت هست مثلا علي ايتها المقدام المقدام انجا نعته أيتها الفئة النادمة الفئة نعت أيها المرشد چی هست؟ نعت خب الان چیش میکنیم پس میگه و گاهی اختصاص با ایوها یا ایتوها هست مطلوبتین بنعت نعت که بعدشون چی اومده؟ نعت مقرونی به الف مرفوع مقرون هست با چی؟ بله مقرون به الف این نعت مقرون به چه هست؟ به هست یعنی الفلام داره المقدام الفئه المرشد الفلام داره یا نداره؟ خب بریم جلوتر مرفوع على انه تابع في الاعراب این نعت مرفوع هست این نعت اعرابش چه مرفوع هست چرا مرفوع است؟ چون تابع دیگه نعت جز چیا بود جز توابع بود یا نبود موقعی که ایو مرفوعه پس نعتش هم باید چی باشه مرفوع باشه مرفوع على انه تابع في الاعراب للفظ ایو مرفوع هست برای اینکه تابع هست در ایران تابع چه هست تابع لفظ ایو هست حالا بیایید اتبعونی المرشد و تفوزو رو براتون ترکیب کنم اتبعونی اتبعو فعل امر هست اتبعو فعل چه هست امر هست فائلش چه هست واو زمیر هست نون نون وقایه هست یا متکلم نقشش چه هست مفعول هست ولی بله، منصوب هست محلن ایوها ایوها چه هست چه هست نه اعرابش چه هست جان Are you just? بگید یکی از شما بگه چرا مبتدایی؟ بابا اینا که منصوبن بندگان خدا امروز بحث ما در مورد اینا اختصاص بحث بابا ایو منصوب ولی محلن چرا؟ چون مبنی بر زمه هست ایو ایو مبنی بر چه هست؟ پس ایو میگی مبنی بر زمه محلن آیه در همه مبنی بر زمین نه همه جا نیست اینجا اون زمانی که چی صدر رسیدش حرف باشه در این مبنی میشیده در جگه معرب بود یک جا مبنی بود بله صدر بله ولی این داستان فرق میکنه اصلا رسیده این الان چه در اینجا اینجا میدونی علت مبنی بودنش چیه؟ آ علت مبنی بودنش به خاطر منادا بودنشه ما قبلا خوندیم منادا منادا زمانی که نکره مقصوده باشه یا مفرد معرفه باشه مبنی بر علامت رفع میشه مبنی بر علامت چی میشه؟ یعنی به غیر از ایود کلمه دیگه هم اگر منادا بشه مبنی بر علامت طرف مانند یا زیدو یا یوسف. درسته که هم لفظا منفوع ولی در محل نصب بله خودش میگه در در بحث میگه ایوها و ایتها مبنیتانی علی فی محل نصب به فعل محذوف وجوبا تقدیره اخصه پس ایوها ایو چه هست منصوب هست به خاطر اختصاص بودن با فعل اخصوی که حذف هست خب، جان او جان کدوم یکی یعنی دویست میگه گاهی اختصاص با کلمه ایوها و ایتها هست که بعدشون نعتی میاد که اون نعت الفلام داره مانند ایوها المرشدو که المرشدو نعت هست و الفلام داره داره حالتشو توضیح ده بله میگه اون صفت مرفوع هست اون صفت چه هست ببینید اینجا توضیح بدم براتون ایوها لفظن لفظن چه هست مرفوع مضمون هست لفظن مثلا چه حرف مبنی برزن هست لفظن چه است مبنی بر زن مبنی بر زن بر محل نصف مبنی بر زمه بله خود کتاب حتی میگه ایوها و ایتها مبنیتانی علی الضم فی محل نصب محلا منصوبند اما لفظا مبنی بر زمه اصلا چیز شما رو بگم نعتی که بعد از اینا اومده اعرابش بر لفظشه نه بر محلش اعرابش بر چیشه اینجا دقت داشته باشید اتبعونی رو گفتیم ایوها اختصاص هست منصوب هست بنابر اختصاص بودن با فعل اخصو لفظا مبنی بر زمه است و محلا منصوب المرشدو تابع ایو هست ولی اعراب لفظیشو گرفته یا محلیشو اعراب لفظیشو چون لفظا مبنی بر زمه است و محلا چه هست منصوبه المرشدو میگیم نعت ایو هست اصلا شما که در قرآن یا ایها الانسانو رو ببینید ببینید یا ایها الناس یا ایوه الناس ناس تابع ایوه هست ناس تابع چه هست؟ اعراب لفظ شو اونجا خودش در ترکیب قرآن اینجور میگه بله کلا فرقی نداره پس میگیم المرشدو نعت ایوه هست اعراب چشو گرفته؟ لفظیش گرفته بنابر لفظش که ایو مرفوعه بر علامت رفع زمه این اعراب چیشو گرفته لفظشو گرفته بله محلن منصوبه به خاطر اختصاص بوده مفعوله محلن ولی مبنی بر زمه پس این اعراب چیشو گرفته المرشدو اعراب لفظشو خب اتبعونی تفوزو تفوزو مجزومه اگر گفتی که اسما چرا مجزومه جواب طلبه اتبعونی تفوسو یعنی اگر شما مرا پیروی کردید اون موقع چه میشوید رستگار میشوید پس تفوزو فعل امر مجزوم علامت جزم حذف نون فاعلش هم واف هست این بود از اختصاص که دو حالت داره زمیر متکلم انا و نحنو بعدش برای اینکه تعیینش کنه شبانه یاد یا گفته بود که اختصاص به وسیله ایوها یا ایتوها میاد که بعدش نعت مقرونی با ال هست و اون نعت به خاطر تابع بودن لفظی مرفوع هست در اعراب و تابع لفظ ایو هست این بود بحث اختصاص